Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Salatu wasalam Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam emma ba'd. <clears throat> Nastavljamo rad po knjizi mu Musalam al Hadis od uh, Mahmuda Qatana, Tahana, pardon. E, došli smo do, eh, do poglavlja koji govori o o vrstama hadisa, odnosno nekim ovaj, terminima, uh, prije što spomene vrsta, vrsta hadisa, uh, uh, uočujem vrlo bitno onaj, vrsta slabosti kod neki, ako neke, a nije vidjet ćemo razilaženje, a to je uh, zijade, to thiqa dodatak pouzdanog ravije. Govorit ćemo o njima, a prije toga sam da navedemo ovaj, termin koji će nam trebati poslije, a to je hadis koji se zove musned. Znači, nije hadiska zbirka, nego kad za hadis neki kada se kaže da je musned, šta to znači? A, a u stvari ovdje je riječ o vrstama hadisa, o musnedu i mutesil koji može biti i vjerodostan i slab. Znači, ovaj opis ove vrste hadisa može biti i i slab a potpada pod ovo, znači uh, ide musned i uh, musned i mutesil. Pa ću sam ta ter, dva termina e, spomenuti šta se misli kod učenjaka po tim terminima. Uh, hadis musned, u stvari nastavio riječ od esnede i usnidu, a esned znači nešto edafe i nešto dodati ne sebe, pripisati. I zato na glavnom ovaj hadis, kad kažemo musned hadis, znači pripisan nekome. Kome je pripisan u uh, hadiskoj terminologiji uh, termin mu, uh, hadis musned znači ma i tesele seneduhu merfu'an ili nevi sallallahu alaihi wa sallam. E, kaže, to je, uh, to je ono čiji je sened spojen, lanac prenosilaca, spojen merfu'an, znači podignut, podignut da, da je to, da su riječ ili djelo, uh, podignut uh, uh, prema uh, e, vjerovijesku sallallahu alaihi wa sallam, odnosno kad kažem merfuan, već smo obrađivali riječ, znači ref ili merfuan, da je to u stvari pripisan poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači hadis musned je onaj čiji je lanac, uh, lanac, preno, čiji je lanac ovaj, uh, koji je spojen lanac prenosilaca, pripisan poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To znači hadis musned. Uh, zašto je ovaj bitan termin? Zato što ovaj, često recimo govori se o nekih knjigama, pa kaže, a, kaže recimo imamo hadijske knjige koje su musnede, gari musnede. Što znači hadijske knjige musnede, gari musnede? Hadijske knjige koje, koje su musnede, što znači u tim hadijskim knjigama svi hadijs spominje sa, sa lance prenosilaca. U može biti i slabi i, i vredostavni hadisa. Dok hadijske zbirke koje nisu musnede, Te hadijske zbirke su obično uh, budu kao, uh, kao knjige koje su rezultat, kombinacija nekih prethodnih knjiga koje su musnede, a, a kod nji, iz njih se izbaci lanas prenosilaca, odnosno ostavi se samo ashab. Odnos, ostavi se ashab da, je, da se prenosi od ashaba da je rekao to i to ili radio to, e, da je poslanik sam sam rekao to i to ili radio to i to. I te knjige nisu musnede. Recimo Bulugul Maram ili knjiga Umdetul Ahkam. To je hadijska knjiga. S tim da ona nije musneda. Šta znači nije musneda? Neće, nema lanca prenoslaca. Nego ona je izvučena iz drugih knjiga hadijske koje su musnede. I zato je ovaj bita termin. Kad kaže hadis, recimo kaže knjige onaj, musneda, hadijska zbirka, hadis musnede, znači u hadijskoj zbirci gdje se spominje lanac prenosilaca kompletan. A to su ove klasične knjige, znači Kutubu Sitte, Kutubu Tisa 6, onih knjiga osnovnih hadijski ili Tisa, Misli se ovdje znači na, na dva sahiha, četiri ona sunena, na musedim, a, ovaj, a, od Bezara, od musedim mama Ahmeda, te kao hadijske zbirke, od sunena Darimija, Dare Kutnija i tako dalje, sve te, i one manje poznate zbirke neke, od Musanefa, ima Šebet Rezaka i tako dalje, ili one neko poznate, koje, koje, nepoznate zbirke koje onako ne čuješ, osim nekad neki tamo skroz onaj hadijs koji, koji inače onaj, ne, možeš ga ču, ne možeš ga čuti, osim da je zabilježno takim nekim zbirkama koje, koje nisu poznate, uopšte raširi ili nisu poznate. Nije uz njima sabran osnovni, osnovni, uh, osnovni hadisi na kojima, na kojima zasnova, zasnovan šarijetsko znanje. Uglavnom, ovaj termin je s te strane bitan. Nećemo, recimo, kako odniješ knjigu od Behekija, uh, Šuab Iman ili od Behekija uh, Sunen Kubra, njegovu knjigu kad spomeniš, znači to su dvije knjige koje su obe musnede, znači u hadisu sve što su spominjeni, sa lanci prenosta su spominjeni. To vrlo biti. Za razliku recimo od savremenih knjiga, zadnjih, zadnjih tim ne, nekih ovaj, recimo uh, do 700 godina knjige hadiske koje je pisano, uglavnom su pisane, nisu, nisu musnede. Znači, čak i u tefsiru, bilo ćemo, znači, to su kombinacije iz drugih hadijskih zbirka osnovni, spominju se hadisi sakupe iz određene oblasti i ne spominje slanci prenosa. Recimo, ko hadis recimo Arbein Nevevije. Iako Arbein Nevevije, odnosno 42 hadisa Nevevije, u njima ima i slabih hadisa. Rekli smo, govorili smo o tome, znači imamo dva koje su sigurno slabi, imamo druga, tri, četiri koji ima slabosti, ali sve to e, skupno znači nekako cijeno vjerodosti. Znači, lokšna, ako, ako ima slabosti, znači da treba navesti i lanac prenosilaca radi analize ako to neko detaljno istražuje. Međutim, ta knjiga nije ciljena time da se istražuje sened, nego je ciljena metnu čitan znači, tekst hadisa. Ovaj, tako da te knjige poput toga, Bulugu Ram, Erbejne Vevije, Umdetul Ahkam ili druge munteka od, od djeda Ibn Temije, uh, eh, Movefeka, na, znači te knjige, one, one se uzima iz drugih osnovnih hadijskih zbirki. Uh, ovdje sam spomenuo u kontekstu znači to termina musned, ne musned i tako dalje. Znači taj hadis, hadis ako je musned, to ne znači da je vjerodostan. Može biti i slabi, može biti, a, a slabost se vraća na oni prijetovni slabost koju spominju. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,